stigli smo do jednog jako zanimljivog dijela u kome se govori da su imali puno sabora sprem svojih supruga. I smatrali su da svaki problem koji nastane od strane supruge je zbog njihovog grijeha prema svome gospodaru. I smatrali su da kad oni ne postupe kako im je gospodar naredio, tako i žene ne postupaju kako oni njima naredio. Žena je žena u svakom vremenu i svakom prostoru. Iman popravi određene stvari, znanje popravi određene stvari, međutim, njena priroda ostaje njena priroda a to je da se voli malo jogunit. Znate šta je jogunt? A pa to je ono malo da, ono, znaš, žena kad hoće da pokaže da je ona nešto, šef u kući i tako dalje i to ostalo, to je u ženskoj prirodi i nema savršene žene. To nemojte, to nemojte očekivati od žena. Ja znam da ovi neoženjeni, Oni sad imaju predstavu da je žena nešto aman za man. Međutim, kad se ožene vidi da je to sve uobičajeno, normalno i slično i naprotiv treba dosta sabora ponekad da bi brak išao kako treba. Jer ti recimo ženu zbog toga što ti ne godi recimo njena priča ili njena ne priča ili što ponekad hoće, ima neki svoji osobina i tako dalje, razvedeš je, dobro. Dovedeš drugu. Razlika 5 grama. Šta opet? Znači, žena u principu je tu i tamo, uglavnom priroda ne odskače puno, ali ashabi radijallahu anhum sve su to smatrali u neku ruku normalnim, prihvatljivim određenim granicama, imali su sabora i također smatrali su da ako žena nekad ih uznemirava, doživi nešto neprijatno od strane žena, da je razlog tome to što oni nisu bili pokorni svome gospodaru u nekim stvarima. Pa je to posljedica grijeha. Kaže jedan od učenjaka, ja znam kad uradim grijeh, ja osjetim na svojoj jahalici i na svojoj ženi posljedicu tog griha. Ne budu mi isti. Poremeti se nešto. Tako i mi možemo, recimo, uzmimo auto, uradimo neki grih, ne kladjamo, na primjer, u džematu i bub u rupu i slomimo amortizir. 150 maraka. I šta sad? Znači, te stvari su zaista takve. Također, radi Allahu anhum, oni su svojim suprugama sa svoje strane uvijek davali njeno pravo maksimalno. Bez obzira na, nji, na, na ponašanje žene prema njima. I tako su se odnosili prema drugim ljudima. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio da se odnosi prema drugim ljudima. Da su prava drugih davali maksimalno što je do njih. Sve što drugi imaju prava kod njih oni daju. A drugi ako njima uskrate njihova prava strpe se. Tako su postupali sa vladarima. Tako su postupali sa u poslov, poslovnim odnosima. Tako su postupali i sa suprugama. To je jedan princip. Da čo, I kad bi ljudi gledali, vallahi, danas imamo ljude koji samo govore moje pravo, moje pravo. Izađe na televiziju i viče moje pravo, ja, gdje je moje pravo? Pa dobro čovječe, gdje su tuđa prava kod tebe? Jesi li ti dao prava koja ljudi drugi imaju kod tebe? Društvo ima pravo kod tebe, jel ima ili nema? Jesi li ga dao ili nisi? Kad bi svi izvršavali svoja prava, odnosno kad bi davali tuđa prava koje drugi imaju kod nas, ne bi imao ko da traži svoja prava. Nego svako traži svoja prava, a niko ne ispunjava i ne izvršava tuđa prava koje, koje ljudi imaju kod njega. Zato je ovo jako bitan princip po kome su živjeli ashabi radi Allahovanu. Dobro, mi smo Allahova stvorenja. Ovdje smo od danas do sutra ne znamo kad ćemo preseliti. Eh, da ja vidim danas šta sam ja to dužan kompre prema ljudima oko sebe. Znaju se dužnosti prema gospodaru svjetova. Mujezin provuči i ovo ostalo, sve što ima, tu se klanja. Ako se posti, posti se. Ako postoji neka druga dužnost, uradi se. Ali šta su prava stvorenja? On kaže, dobro, imam ženu, imam djecu, njihova prava za danas su to izvrši skroz. Imam nešto prava prema ovom, prema obaveze prema onom, tamo vam, završi sve to. I onda ti ćeš naći da takve ljude drugi ljudi voli. Mogu se na njih osloniti. To su pouzdani ljudi. Povjerljivi. I kad ti kaže uraće to, ti možeš biti mirno spavat, on će urati to, jer, jer on trudi se da to tako bude. Zbog sebe, ne zbog tebe. On hoće da on bude miran, da bude čist. I zato je Omer bio i halifa, ali je spavao pod drvetom. Zašto? Zato što je izvršio, on zna kad se probudi ujutru, odmah gleda šta danas koja obaveza ima prema ljudima i on to riješi i on je miran. Ali kad se obaveze trpaju pod tepih i još kad se na to traži svoja nekakva prava, onda ne može to dugo trajati, a problemi već izbiju na, na vidjelo. I na kraju krajeva čovjek koji ne, ne daje prava drugih, recimo prema ženi, prema djeci i tako dalje, prema roditeljima, ako je tu, ako su živi, ne može biti miran u duši. Stalno nešto ima kopkaga. Jeste nekad imali neki posao, pa ga ne završite i onda premoreni ste skroz, ali ne može zaspati, ostalo ti nešto, ono, nešto te kopka i muči. Jeste imali taj osjećaj nekad? Tako je isto i sa pravima drugi, ako nekom ne daš njegovo pravo koje ima kod tebe, trebalo bi bar ako čovjek ima dušu da ga kopka. Ali je radi Allahu Anhu je rekao jednom prilikom sretan je onaj čovjek koji u životu ima petera. Sad ljudi često dolaze, meni dođu recimo ljudi i kažu Efendija, imaš li kakvu dovu, ništa nam ne ide. Pa dođe posao, ne može krenuti posao. Pa hoće se sin žen, nešto se obotali, ne, ne oženi se. Hoće ovo, vako, onako, kaže ništa nam ne, mašina mi kaže, kupio mašinu, ne znam, skupa bila, puk, razvalila se odma. Ima li šta, Efendija dragi. Hoće nešto za sreće, će da budu sretni. Evo pet stvari, ali ja kažem ko ima sretanje. Da se oženi ženom koja mu odgovara. Vidi kako Alija radi Anu, mudro zbori. Nije rekao da se oženi dobrom ženom. Jer žena nekad može biti dobra, ali ne odgovara tebi, tvojoj prirodi. I ona je dobra vjednica. I ne pravi problem, ali prosto nisi sretan što, eto, i tako da. I zato Alija kaže, ženu ima koja njemu odgovara. Da se on lijepo osjeća s njom. Drugo, da ima djecu koje, koje, koja ga sluše. Djecu koja mu čini dobročinstvo. Jer slušao sam na radiju, ne, neki dan slušao vijesti i tako istraživanje bilo ovo sad, kako je bio 8. mart. I bilo je neko istraživanje, onako, anketa, slučajni izbor, pitali su žene od koga bi im poklon za 8. mart bio najdraži. Mi naravno ne obilježavamo 8. mart, ali govorim vam o potrebi majki, recimo. Od koga bi najviše voljela poklon? Oko 80% ispitanih žena reklo je da bi voljeli da im djeca donesu poklon. Nije ni muž, nije ni, ne znam, ova ili onaj, nego od djece i poklon su im dragi. I zato čovjek, treba da se trudi da roditeljima uradi i donese sve što bi moglo donijeti nosi zadovoljstvo, sreću i sl. Jedan od uleme, kad su ga pitali jednom prilikom, eto, već ostario i prošao i kaže, šta ti je najviše pomoglo u traženju znanja? Kaže, vallahi, nisam ja nešto puno se više trudio nego drugi i tako dalje, nego mislim da mi je najviše pomoglo to što moj otac kad je umiro, učio je, umro je, a uči, učeći hajer dove za mene. Znači, otac kad mi je umiro, umro je učeći hajer dove za mene. Znači, bio zadovoljan s njim, bio razin s njim i tako dalje. I zato poslanik sallallahu alaihi ja sam ashabima čisto govorio da su roditelji srednja dženecka vrata, pa ko hoće na njih da uđe, nek uđe, ko neće, Znači, ko hoće da služi roditeljima, sluša roditeljima, sluša roditeljima, ovaj, unosi sreću i radost u njihovom životu, jer nema veće za mene, mislim, ne, ne razumijem, ne znam drugi, ali mislim da je najveće zadovoljstvo čovjeku kad se pomoli svojim roditeljima, njima drago zbog toga. A mislim da je najnesretniji čovjek koji kad dođe svojim roditeljima, on, njima se smrkne pred očima. Jer oni ne očekuju ništa dobro od njega. Recimo, ja sam skoro u jednom selu čuo priču žena gluho gluhonijema, ali eto udala se i rodila dijete, sina. I čovjek je umro i žena dobije penziju, slovenska je penzija, ne znam, 350-400 eura. To je dobra penzija za ovo, može žena živjeti fino. Međutim, njen sin ode, luta, hoda i pred penziju dođe, ženi potroši penziju za 7 dana i ode. Umjesto da on bude taj koji će joj izmetiti da penzija stoji na kamari, On dođe potrošiti nije ni 300-400 eura. I onda ode opet. I onda žena praktično skoro mjesec dana se pati bez, bez ičega i čeka ko će joj dati kako se tako slično, pored svoji par. I zato kažem, ne, mislim da je najnesretniji čovjek na svijetu koji kada dođe s svojim roditeljima, on njima se smrt ne očima. A najsretniji čovjek može biti zaista osjetiti pravo zadovoljstvo ovaj, kad, kad dođe svojim roditeljima i a njima bude drago zbog toga i slično i znaju da, da, da donese neki hajr i neko dobro. Va ihvanuhu etkija i ko ima prijatelje bogobojazne vjernike. Znači, kome su prijatelji sa kojima sjeli i sa kojima se druži bogobojazni ljudi. Četvrto, ima dobre komšije. Dobar komšija je prava sreća. Pa čak i ako je drugi vjere, Ali ako je dobar komšija, to, to je sreća za čovjeka. Ja sam imao slučaj prije godinu dana, ispod kuće je dole curcu mi udarilo auto. I sad je nju odbacilo desetak metara, dok sam ja sišao tamo vamo, komšija koji je bio Hrvat, recimo, čovjek je odmah izvukao auto, okrenuo auto, stavio, nisam znao ni ko ni šta je, znaš, u tim trenucima. Ali čovjek uzeo svoje auto, stavili smo curcu auto i odvezli na hitnu, u hitnu pomoć. To je dobar komšijski postupak od čovjeka. Je li, je nije? I treba to priznati. I mi smo dužni prema svojim komšijama da budemo dobri, kako to kaže u Lema u komentaru Hadisa, između ostalog Hadisa, ko vjeruje Allah je sudnji dan, neka lijepo se ponaša prema svom komšiji, Ulema navodi da imamo tri vrste komšije – Prvo, ko nam je rod, komšija i musliman. Prema njemu imamo tri prava, tri obaveze. Drugo, ko nam je komšija i musliman, imamo dvije obaveze prema njemu. I treće, ko nam je komšija, a nije musliman, nije nam rod, nije ništa, ali je komšija i imamo obavezu prema njemu ponašati se lijepo i činiti u dobročinstvo i ne uznemiravati ga s bilo čim. To je obaveza nas kao muslimana i tome nas je učio poslani sada. Imam Buhari navodi u svom dijelu Redebul Mufred da su da je ashab zaboravio sam ime tačno zaklo ovcu i pržio je kuho je, mi to zovemo danas ražen i onda je rekao odneste ovaj dio mom komšija, taj komšija je bio jevrej tada u tom mjestu pa kažu njima Allah ti se smilovo što jevreju pored toliko kaže on je moj komšija A poslanik se selem kaže, ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka čini dobro svome komši. Odneste njemu to i to, a ovim drugima koliko stigne. Prema tome, čovjek prema svom komši mora biti dobar i sreća je prava za čovjeka koji je dobar komšija i koji ima dobar komšiluk. A loš komšiluk je stvarno nezgodan. Kad ti ne možeš ni, odlaziš na put, teško ti ili neugodno ti ili moraš vod ženu i djecu negdje drugo, ne možeš ostaviti u kući. To je problem. Ako zaključaš kuću, nađeš je objenu. I slično, to je jako ružno. Ali ako imaš dobar komšiluk, onda je to stvarno sreća, kao što kaže Alija Radila. I peto, od, u sreću spada i da mu obskrba bude u mjestu boravka. Znači da ne mora putovati za obskrbu i ostavlja porodicu na drugom mjestu. Ako mu je obskrba i na faka tu, u gradu gdje živi, i u mjestu gdje živi, da ne mora puno putovati, to je prava sreća za čovjeka. Jer putovanje su, kako poslanik sa srlom kaže, dio azaba, dio patnije za čovjeka na ovom svijetu. I ja znam da recimo mladi ljudi mislim, uh, čuj, kakvi to, ja bi ovako, ja bi nako, Ali čovjek se zasiti putovanja za vrlo kratko vrijeme. I to znaju ljudi koji putuju često. Oni kažu da vole svoj posao tako, tako, ali teško im padaju putovanje. Jer se umori čovjek od toga s vremenom i želi više vremena provoditi sa porodicom i u miru doma i u miru kući i otići na desna kraju krajeva negdje, a ništa to ne može ako mora putovati za obskrbu. A čovjek ako mu je obskrba u gradu, odradi svoj posao i on posle toga slobodan je da radi šta hoće. Da se druži, da uradi neki hajer, da odi na neko predavanje, da odi, nauči nešto i svašta nešto. Znači, da vidimo, da rezimiramo šta nam Alija radi Allahu Anhu poručuje šta je to sreće. Da ima ženu koja mu odgovara. Da ima djecu, dobru djecu koja mu čini dobročinstvo. Da ima prijatelje bogobojazne vjernike, vjernike, da ima dobre komšije i da mu je nafaka u mjestu boravka. Kaže poslanik sallam, najbolji među vama, među kome? shabima, obraća se ashabima. Znači u prvom licu množine, odnosno u drugom licu množine. Najbolji među vama, govori je ashabima na hudbi, su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. A ja sam najbolji od vas prema svojim suprugama. Što znači da čovjek kad su u pitanju supruge, ima tri stepena. Znači, kad, su, kad je u pitanju odnos prema ženi. Prvo je da ispuni njene nužne potrebe. A one su hrana, odjeća i stan. To je ono što je dužan i ako nema tih potreba, zabranjeno mu i žence. Hrana, odjeća i stan. Drugo, da ispuni njene potrebe. Znači, ovo su nužni, to se zovu darurijat. Znači, ono što je nužno za život, hrana, stan i odjeće. E sad imaju potrebe, žene. Znači, ima nešto što se smatra potrebom, može se bez toga preživjeti, što bi rekao, ali je potreba i to da ispuni. Ima treće, A to su one stvari koje zovu se tehsinijat, nešto što je lijepo, ne mora, nije to ženi potrebno, ali lijepo, recimo što ja znam, nekad ženi kupit poklon. Tako. Pa kupit joj nekad ružu. Pa nekad i buket, znači kako ima u džepu. Pa nekad čokoladu, pa nekad ili recimo nekada i kupi neki malo bolji odjevni predmet. Dobro, kaže Ahmed ibn Harb, on je često znao govoriti. Koja žena ima kod sebe šest osobina, ona je baš dobra žena. Ovi što nisu oženjeni, nek prate. Ovi što su oženjeni, nek samo slušaju. <laughs> Za njih je gotovo. Hmm. Koja ima pet namaza? Znači, prije nek što se oženiš, gledaš kod nje šest stvari. Ako ima šest stvari, dobre, oženi. Ako ima pet, onda je četiri plus. Oženi je, ali uz tri stihare. <laughs> znači, ima peticu. Da, znači, jako je bitno. Ima neki ljudi, kaže, ja ću žen se s, s njom, ali pa će ona kod mene tamo vamo. To je sve priče. Čovjek kad se oženi, najmanje ima vremena da odgaja ženu. Čovjeku treba odgojena žena. Jer kad se oženi i život pođe, djeca dođu, gdje je dvoje, tu je brzo troje, gdje je troje, tu je brzo i četvero. Poslovi, obaveze, ti kad dođeš, treba ti u kući sve što treba za kuću. U kući je najvažnije da imaš dobru ženu. I ne imaš ti nju kad, što stiže toga, ali ja, muž može neke stvari ispraviti, dopuniti, popraviti, ali da on nju iz temelja odgaja, pogotovo na namaze i slično, to je uspjeh, ali će on biti gorak za čovjeka, jer to je, neće moći da uživa u, tom nekom, nekoj kućnoj atmosferi. Ima pet vakat. Pokorava se mužu. Znači, nekada može žena, znači, ono, nekad se usprotivi, hoće ona lako, hoće neko, ali na kraju popusti. Znači, pokori se mužu, to je drugo da, da, da se trudi da zadovolji Allah Đalešanu. To je treći. Hoće da se kaže da žena ima za cilj u životu da je Allah zadovoljna s njom. Jer kad čovjek ima takvu ženu, ona će i muževa prava ispunjavati, pa makar nekad i ne zbog muže, nego zato što Allah to naređuje. Jer kad ti imaš, recimo, u kući ženu koju je cilj Allahovo zadovoljstvo, onda ti kad dođeš tu nađeš jednu atmosferu koja je stalno u kući imanska atmosfera. Pa posti se nekad i na fila, pa ovo ono, pa se budi, pa nekad i ona tebe probudi, zato poslanik sa srednjem kaže neka se Allah smiluje čovjeku koji probudi svoju suprugu, pa kad neće da ostane, polije vodom po licu. Znači malo, kaže, Lema uzme ušaku vlažnom rukom i pa prska je, ne sad da izlije ona pa da se prepadne usno, nego malo poprste i ovako malo ne, ono, poprška je da se probudi i nek se Allah smiluje ženi koja probudi muža kad on ne na noćni namaz neće da ustane tako poprška ga po licu. Znači kad to bude tako, onda će u tom slučaju u kući uvijek biti ko mala neka džamica, ko mešćin musalla. Kod Ebu Hureyre radi Allah. Bio je on žena i sluga. Trećinu noći je klanjala sluga, Trećinu noći žena, trećinu on. Cijelu noć. Nakon toga, kad, kad su ostali sami on, on i žena, klanjali pola noći, on pola, pola je buhurire. Na kraju, kad je buhurire ostali i umrla mu žena, onda je klanio cijelu noć sam. Ali nikada u Ebu Hureyre od, od, od Jacije do Sabaha nije bilo da neko nije klanio. U Ebu Hureyre u ovoj kući. To je za nas sad naravno, ajde kažem neki pojam, ali u najmanju ruku može se 15 minuta, 20 minuta, abdesni se dva rečata klanjati, pa, pa dva po dva, pa najveđu. Dalje, sljedeća osobina koju pazite, da čuva jezik od gibeta i nemimeta. Znači da nije tračara. Znači, svak, slušajte dobro, svaka žena voli pričati. Čast izuzetcima ali je osobina, osobina žene je da puno priča, je tako ni? I to je njena potreba, ne treba je sputavati. Međutim, treba samo kanalisati da taj govor ne bude o gibetu i nemimetu. Jer kako kaže Ibn Kajim, u, u čovjeku postoje neke potrebe koje on, koje on ne može ugasiti. I šarijat nije tražio čovjeka da ih gasi, nego ih je kanalisao ispravno u smiravu. Razumijete to? Govor je potreba žene. Ja sam lazo čito prije par godina tamo na zadnjoj na stranci moje zanimljivosti, pred zadnjoj. Ne znam, nešće sad više davno je to bilo, prije nego što su bila one gole slike sad na zadnjoj stranici. U početku to tamo nije bilo, to je kasnije nastalo. Tamo kaže čovjek, dogovorio se sa ženom da joj plaća cifru samo da šuti kada on dođe s posla kući. <laughs> Piše tamo cifru određenu dogovorio, da šuti kad on dođe iz posla kuće. I svaki mjesec je plaća. I žena se dogovara. Tako da, to su već ekstremne mjere. znači, <laughs> može se zapanjati. E, ali, u svakom slučaju, znači, žena ima potrebu da govori i ne govori, nema veze, malo čovjek se strpi ako to... Ali gibet i namime treba da kontroliš. E sad ovo peto, a to je da nije baš pohlepna za dunjalukom, To je isto osobina važna. Jer žena koja je baš ono što bi rekao Dunjalkiju iz očiju u viri, to je problem. Ja znam, imam jednog rođaka tamo, on je prije rata ono, volio jednu curu i on se oženio. To je bila ljubav, pričalo se naširoko. I on se oženio mladi. <clears throat> nije prošlo tri godine, razvio se. I godinama on nije htio pričati o tome ništa, šta, kako, ali ponekad ovako priča i uglavnom razlog je bio samo jedan. Koliko god joj donese plati, koliko god donese para u kuću, njoj uvijek malo. Uvijek je ponovo priča, ti ništa ne radiš, vidi kako ovaj radi, vidi kako ovaj ode, kako ovaj donese drva, kako ovaj ode tamo. I čovjeku izdana u dan, iz mjeseca u mjesec, makoliko da je volio, to ohladi sve. Razvede se. I sad svaka žena voli dunjan, nije, nije, i, i muškarac voli dunjan. Ali drugo je kad je, kad je neko pohlepan i kad mu dunjanka nikad nije dosta. To je loša osobina kod žene. Kad čovjek ovaj, koliko god donosi, što bi rekao, u kuću i, i, i ženi, koliko god da da, malo. E tu treba paziti šta je, kako je. I šesto, da ima sabora pri musibetima kad je nešto zadesi, da ima tu eto grancu u saboru. Dalje, ono što su sahabi radili, sa, odnosno vodili računa kad su pitanje supruge, a i djece zajedno, da su strogo vodili računa da se u kući rade i baditi ono što je Allah naredio. To je bio sunnet svih poslanika. Kaže Allah šanu, bis salati بِسَّلَاتِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهِ naređuju svojim ukućanima da klanjaju i budi ustrajan u tom. Naročito je teško, u današnje vrijeme primijetio sam, ljudi se žale često koji hoće da žive po islamu, da teško mogu naviknuti ženu, a i čeljad na sabah i na sabahske tirane i badite. Ljudi su navikli, nažalost, u kućama ako imaju televizor, gledaju ga do kasnih sati, I onda jutarnje obaveze te često i preskoče. A to je problem. Zato je najbolje što se tiče čovjeka da iskuće izbaci televizor skroz. Ili ako već, evo recimo ja sam ja sa djeca tamo vamo, dobro, ja sam bacio televizor, ali sam bacio DVD samo bez antene. I sad imaju DVD i gledaju samo ono što im ja stavim. Ili recimo žena stavi. Ili sami sebi stavi od onih DVD-ova što oni imaju te. Neki su edukativni, neki su ovako za zabavu, crtani i tako dalje. Ali televizor sa, sa ovaj, antenom i to, vjerujte mi da, da se zaista praksa pokaže da je to veliko zlo za porodicu čovjeka. Zato što ovaj, prije svega prvi problem koji zadesi tu porodicu je upravo sabah. Hajde, neću više govoriti o jutarnjem zikru, recimo, učenju Kur'ana ujutru, ili da jednostavno muslimani počinju svoj dan sabahom. Od sunneta muslimana, svih, od, od ashaba do, do današnjih dana, bilo je da dan muslimana počinje sabah namazom. To što mi sad imamo da nam dan počinje u 8, u 9, to, to nije naš običaj, nije islamski običaj uopšte. To je običaj onih koji ne vode računa Allahovim pravima, pa se bude nekad u osam, pa rade od devet. I njihov dan počinje u osam. Dan muslimana, to je bio sunnet svih muslimana, počinje sabahom. Fino se probude i spomenu svoga gospodara. Ako ne znaju dovu prilikom buđenja, kažu bismillah, pa se razveže jedan čvor šetanski koji zaveže na zatiljku čovjeka. Pa onda se abdeste, pa se razveže drugi čvor, pa klanjaju dva rekata ako je vrijeme sabahskim sunnetima, klanjaju sabahske sunnete. Ako nije vrijeme sabahske sunnete, klanjaju dva rekata na file onako i razviže se i treći čvor. Pa probudi porodice, pa se upale svjetla, pa klanja se, počeo dan. Završena priča. Skloni se svi elementi spavanja, da ne bi ljudi spavali i tako dalje, zavaljivali se. Počne dan, Ko treba ići u džamiju od muškaraca, ode u džamiju, ženskinje klanja u kući, dok se vrati iz džamije, oni već dio zikra prouči, dio zikra prouči, što je ostalo prouči zajedno svi, posle toga čeka izlazak sunca, klanja dva rekata, duha namaze, onda sjede, piju kafu, doručkuju, ne znam šta rade, i spremaju se za poslove koji ide, koji ide u školu, ide u školu, koji ima neki posao, radi, negdje vode, radi, žena ako ne radi, budi tu god što treba, već priprema se za ručak, za ovo, za ono i tako dalje, to je dan muslimana. I tako muslimani počinju dan. Ali se ne može početi tako dan kad se zaspiju 12, pola 1. Ti možeš jednom ustat, kad zaspiš u jedan, ustaćeš jednom u pet. Ali sutra dan sigurno nećeš. Zato što čovjeka izmori I onda ne može, on mora odspavati svoje vrijeme. To je prirodna potreba čovjeka. Neko spava pet, neko sedam, neko osam sati, neko deset, ali mora odspavati ono što mu treba tijelu, jer to nije zdravo za čovjeka. I ako, ako je to tako, onda mora voditi računa upravo o tome koje su jutarnje obaveze, pa onda ostalo sve što ide na večer. I zato kažem, za porodicu i za namaz, pogotovo saba, je jako problematično ako postoji zaista, i ako, kažem, ako čovjek ima televizor u kući, onda treba da bude u prostoriji koja nije dostupna djeci. Znači, recimo, šta ja znam, neko, vidio sam neki stavljaju u sobe, neki tamo, neki vam, pa kad hoće nešto pogledat, ne znam, ili u radnu sobu neku, nije važno, ali ako već hoće, ne može bez toga, trebamo da znači hoće da prati nešto, neke dnevnike, ovo, ono, onda bar da to nije na mjestima i da vodi računa da ga to ne odvede da zanemari ove obaveze. To je jako, jako bitno. Na kraju, završit ćemo ovu priču o ženama sa hadisom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kome stoji Fattakullaha fin nisa. Bojite se Allaha u vezi sa ženama. Fa innekum ahadatum hunne bi amanati Allahi jer uzeli ste žene te kao supruge sa Allahovim imanetom. Znači imanet koji ćete polagati pred Allahom. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَنِمَتِ اللَّهِ I njihov spolni organ vam je postao halal zbog toga što ste dali riječ sa Allahovim imenom. Znači, zato brak nije šala, brak je sunnet svih poslanika i brak je velika sreća za čovjeka. Ja lično smatram da čovjek zreli u braku, sazreli jednostavno, postane čovjek u pravom smislu riječi, ali brak bude sreća tek kada muškarac, koji inače po islamskom učenju vodi brak, koji je vođe u braku, ispuni svoje obaveze koje ima prema ovom, a bude malo strpljiv ako oni ne ispune obaveze prema njima. Ne mora baš svaku sitnicu tražiti, jer Allah će to namiriti sve ako Bog da hurijama, ovim, onim, svačim, nečim. Sve će to doći na svoje mjesto i čovjek ako se malo strpi, naći će to kod uzvišenog Allah. Wallahu alam.